أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد Uvažena braćo, poštovane sestre, salamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuhu. Nastavljamo sa našim redovnim predavanjem. Komentarišemo hadise Rasulullaha Muhammeda alaihi salatu wasalam koji su zabilježeni u djema najvjerodostojnijim zbirkama hadisa, a to su Buhari i najmuslimova zbirka. Nalazimo se u poglavlju o imanu, Kitabul iman, gdje imam Buhari, rahimehullahu ta'ala, zajedno sa imamom muslimom, spominju one hadise koji E, govore o istinama koje je obavezan svaki musliman da prihvati da čvrsto vjeruje u njih bez i malo sumnje. Na redu je 47. hadis e, ove naše knjige koju komentarišemo, a to je hadis od Palhe ibn Ubejdullaha radijallahu ta'ala anhu, u kojem stoji da je rekao Ja'a rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi sallam min ahli Najd. Kaže, došao je čovjek iz Neđda, oblasti u, na arapskom poluotoku, kod Resulullaha sallallahu alaihi sallam Thaira ra's, raščupane kose, yusma'u dawiju sautihi wa la yufqahu ma yuqal. Kaže, Čuli smo kako nešto priča i čuli smo mu glas, ali ga nismo razumjeli šta je govorio. Hatta dena, sve dok se nije prihvat, primakao, fe idha huwa jes'elu anil islam, kad ono pita o islamu, Rasulullah alaihi salatu wasalam, pa mu je Rasulullah alaihi salatu wasalam rekao, salawatin salavatin fil jevumi wal kaže, pet dnevnih namaza ili pet namaza da klanjaš u toku noći i dana. Fekale, hel je gajruha. Kaže, jesam li ja obavezan da obavljam neke druge namaze van ovih pet spomenutih? Rasulullah mu reče, la illa anta tawwa. Kaže, ne, osim ako hoćeš dobrovoljno da obavljaš neke namaze. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام وصيام رمضان رسول الله مرتش إذا بوستيش ميسيس رمضان قال هل علي غيره رتش رسول الله رتش الله أواي تشوفيك يسم يا أبا بزن دا بوستيم نشتو درugo أسم ميسيس رمضان قال لا إلا أن تطوع رتش نه أسم أكو هوتشر دبر ونتو دا وذكر له رسول الله عليه الصلاة والسلام الزكاة Pa mu je poslanik spomenuo zekat, a on je također rekao, hel aleje gajruha, jesam li ja obavezan da izdvajam iz mog imetka nešto drugo osim onog tačno preciziranog dijela zekatom? Kaže, la ila anta tava. Reče mu Rasulullah a.s. ne, osim ako hoćeš to dobrovoljno da činiš. U drugoj verziji ovoga hadisa stoji fa ahbarahu an šara'i al-islam, an šara'i al-islam. Kaže, e, stoji da ga je Rasulullah alaihi salatu wasalam obavijestio o znamenjima islama, odnosno o temeljima islama. O temeljima islama, o temeljima na kojima se temeli, temeli islam. Pa je on rekao, وَالَّذِي أَكْرَمَكَ بِالْحَقِّ Tako mi onoga koji te je počastio istinom, la, la, la atatawa'u še'en, wala ankusu mimma Kaže, ja neću ništa oduzeti od onoga što mi je Allah propisao, niti ću dodavati ništa od dobrovoljnih ibadeta, badeta osim ovih koje si ti spomenuo Rasulullah, o Allahu poslaniče, da su oni obavezni. Fa'adbara rađul. Zatim je otišao čovjek, okrenuo je leđa i otišao i Neprestano je govorio, tako mi Allaha, ja neću ništa dodavati na ovo, niti ću oduzimati. Pa je Rasulullah rekao, eflaha in sadaqa. Uspio je ako bude iskren u ovome što priča. U drugoj vezi stoji da je rekao, dahal al dženneta in sadaqa. Ući će u džennet ako bude iskren u ovome što priča, ako bude istinu rekao i ako se naravno bude pridržavao ovoga što je, što je rekao. E, naravno, ovaj hadis je Imam Buhari, rahimahullahu ta'ala, spomenuo u nekoliko poglavlja na nekoliko mjesta. Pa je jedan od naslova koji je izabrao e, u svojoj knjizi sljedeći. Babu az-zekatu al islam. Poglavlja o tome da je zekat jedan od temeljnih propisa i ibadeta u islamu. Pa je spomenuo riječi uzvišenog Allaha Žešanuhu وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيم a naređeno im je jedino da Allaha obožavaju čisto mu ispovjedajući i izražavajući vjeru sa čistim namjerama želeći samo Allahovo zadovoljstvo. Hunefa, također čiste vjere, bez primjesa širka. I da obavljaju namaz i da daju zekat i to je ispravna vjera ili a to je ispravna, ispravna dakle ovaj e, vjera. Što znači da je din vjera koja podrazumijeva svjedočenje srcem, svjedočenje jezikom ili ubjeđenje srcem, svjedočenje jezikom i neophodno potvrda svega toga udovima svoga tijela ili svojim spoljašnjim dijelovima tijela, a dva ibadeta kojima se najviše manifestira pripadnost islamu jesu namaz i zekat. Namaz i zekat. Kao što ćemo vidjeti ovaj, u nekoliko hadisa koje ćemo spomenuti večeras ovdje. Također, Imam Buharija je spomenuo jedan naslov u svojoj knjizi koji glasi Babu u džubu sijami Ramadan. Obaveznost da se, obavez, obaveza je postiti mjesec Ramazan i riječi uzvišenog Allaha u kojima kaže Ja ijuha ladina amenu kutiba alejkumu sijam Ovi koji vjerujete, propisan vam je post, post ili obavezan vam je post kao što je bio propisan i obavezan onima koji su bili prije vas da biste bili e, mutekije, odnosno bogobojazni. Ovim imam Bukhari, rahimahullahu ta'ala, kako kaže imam Ibn Hajar, e, aludira da je i i smjernice, da je mjesec Ramazan ili post mjeseca Ramazana prvi post koji je bio nama obavezan da ga postimo. I da je obaveznost posta počela time što je Allah šanuhu učinio obaveznim da postimo mjesec Ramazan. Dok neki vele, učenjaci, to ćete naći u nekim citatima, da prije nego je uzvišeni Allah propisao da smo obavezni da postimo mjesec Ramazan, bilo je obavezno postiti dan Ašure deseti dan mjeseca Muharrama. To je prije nego da je propisan e, post mjeseca Ramazana. A kada je propisan post u mjesecu Ramazanu, derogiran derogirana je obaveznost posta dana Ašure, odnosno desetog dana Muharrama. Desetog dana Muharrama. Također, kada je u pitanju ova mesela, odnosno ovaj temelj islama, spominju islamski učenjaci također, obavezni post i dobrovoljni post. Za obavezni post je obavezno e, donijeti namjeru i odluku u toku noći prije zore da, ćeš obaviti i izvršiti taj, taj ibadet. Taj ibadet. E sada, da li je to dovoljno jedan put za cijeli mjesec Ramazan ili svake noći? Tu nema, nije, dakle tu veliki problem, tu je šarijat širok. I ne treba oko toga mnogo cjepidlačiti. Ali kada je u pitanju dobrovoljni post, dobrovoljni post, i kada e, ovaj, onda taj nijet nije obavezan da se donese u toku noći, jer je Resulullah A.S. nekada osamnuo ili osamnuo bi, pa bi pitao ima li šta da se jede, oni bi rekli ne, njegovi ukućani, a on bi nastavio da posti, odnosno tada bi odlučio da posti taj dan. A također, dobrovoljni post se razlikuje od obaveznog posta i time što po ispravnijem mišljenju islamskih učenjaka može da se pokvari i da nemaš nikakvih posljedica, odnosno konsekvenci. Što znači da kada god odlučiš da pokvariš dobrovoljni post, možeš to da učiniš, a nije si griješan kod Allaha Đalešanu, jer je Resulullah jednoj od svojih žena, e, a, to je Džuvejrija, naredio da se iftari E, u petak, nakon što je ona već bila krenula da posti dobrovoljni post toga, toga dana, hadise kod imama, kod imama Buharije. Zatim također Rasulullah alaihi salatu bi ponekad zanijetio da posti dobrovoljni post, pa bi se, pa bi se dakle ovaj iftario. Što znači da je veliku razliku napravio šerijat, vjerozakon, odnosno zakonodavac, u našem vjerozakonu između obaveznih ibadeta i dobrovoljnih i dobrovoljnih ibadeta. Pa tako primjera radi obavezni ibadeti ili obavezni ibadet kao ovaj namaz, obavezno je stajanje. Obavezno je stajanje, qiyam. Da bi ti namaz bio ispravan, a ti si u mogućnosti da stojiš, moraš stojati ili stajati. Dok primjera radi dobrovoljni namaz možeš da klanjaš sjedeći pa makar bio u mogućnosti da stojiš. S tim što imaš duplo manju nagradu, ali nije si griješan da klanjaš sjedeći, dakle, ovaj nafil. Zatim Rasulullah a.s. je klanjao na filu, na jahalici, bez rukua, bez suđuda, pravoga rukua i prave seđde, jer je to nemoguće na, na devi učiniti, a farzove nije na taj način nikako klanjao Rasulullah alaihi salatu, alaihi salatu wasalam. Također, ovdje je imam Bukhari, rahimehullahu ta'ala, spomenuo i naslov kaže babu kejfe justahlefu, poglavlje o tome kako se zaklinje i na koji način se traži zakletva od, ne, od tamo neke strane za koju hoćeš da se uvjeriš da li ispravno, odnosno istinu, istinu govori. Iz kojeg dijela hadisa je ovo imam Buhari, rahimahullahu ta'ala, uzeo? Iz zadnjeg dijela hadisa gdje on kaže وَالَّذِي أَكْرَمَكَ بِالْحَقِّ Tako mi onoga koji te je počastio istinom, neću ništa dodati niti oduzeti. A također iz onog dijela kada Resulullah kaže ovaj, on će zaista ući u džennet ako bude iskren u ovome, a u nekim verzijama hadis stoji da je Resulullah rekao, da je Resulullah ali nam rekao e, uspjeće tako mi moga oca ako bude iskren. ovdje je jako zanimljiva stvar. U predajama ovoga hadisa stoji da se Resulullah alaihi salatu wasalam zakleo na različite načine. Jedna od tih zakletva jeste tako mi moga oca. Aflaha wa in tako mi moga oca ako bude, ako bude iskren. I kaže tako mi moga oca on će biti obaviješten i tako dalje. Tako dalje. E, a u isto vrijeme Rasulullah kaže La tahlifu bi abaikum. Nemojte se zaklinjati vašim očevima. Zatim nemojte se zaklinjati tagutima, e, onim božanstvima koja se obožava mimo Allaha, a također je Rasulullah rekao ko se zakune nečim drugim mimo Allahom, on je učinio širk i također je rekao ko se zaklinje neka se kune samo Allahom Đalešanom. Kako onda spojiti između ovih zabrana Rasulullah alaihi salam i toga da se on zakleo tako mi moga oca. Da li je dozvoljeno Rasulullahu da se kune da se kune nečim drugim ima Allahom subhanahu wa ta'ala? Nije dozvoljeno. Nije dozvoljeno. Jedino uzvišeni Allah kao stvoritelj i kao gospodar, on ima pravo da se kune čime hoće i kako hoće, kojim hoće svojim stvorenjem i on se kune tako mi sunca, tako mi mjesec, tako mi noći, tako mi dana, tako mi zvijezde, E, tako mi tvoga života, Rasulullahovim životom se kune uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Ali Rasulullahu, kao i njegovom umetu, nije dozvoljeno da se, da se zaklinju, da se zaklinju ovaj, stvorenjima. Ili nečim drugim imao Allahom subhanahu wa ta'ala. Kako onda spojiti između ovih zabrana i momenata gdje se Rasulullah alaihi salatu wasalam jasno zaklinje tako mi moga oca. Kažu islamski učenjaci, da je to bilo prije nego da dođe ova zabrana, jedno objašnjenje. Prije nego da dođe zabrana o, tome da se ne smije zaklinjati ničim drugim ima Allahom subhanahu. To je jedno objašnjenje. Drugo objašnjenje jeste da je to bila uzrečica. Da je to bila uzrečica kod Arapa. A da se time nije ciljalo baš ono na šta ukazuju te riječi. Ovo je jako bitno. Jer važi i za nas one zakletve, primjera radi, koje ljudi koriste kao uzrečicu, kao pošta poštapalicu u svom govoru, zaklinju se ne razmišljajući i ne obraćajući pažnju, pažnju dakle, ovaj, toj zakletvi i ne ciljajući u stvari zakletvu, dakle, ta zakletva nema nikakvo utemeljenje i ona nema nikakve posljedice ako se, ako se dakle, ovaj, prekrši. I to je naravno nešto što je bilo, što je bilo e, ovaj, e, prisutno kod, kod Arapa. Mada musliman ne bi trebao da, se, kune osim u ozbiljnim situacijama, osim sa svjesnošću i sviješću, šta to znači i kada se zakune da stoji zaista, da stoji zaista iza, iza toga. Kako se zakletva ovaj, izražava, izražava se sa jednim od tri harfa, sa jednim od tri harfa, sa slovom ba, sa slovom ta i sa slovom vav. I te vrste zakletvi su poznate muslimanima ovog područja, a to je sa vav Ona je, to znači tako mi Allaha. Ili billahi i tallahi. Naši stari primar radi, kad bi bila neka ozbiljna situacija, oni bi se zakleli tako, wallahi, billahi, tallahi, možda ste čuli od starih ljudi da se tako kleli. To je dakle utemeljeno jer sve tri e, vrste zakletvi su spomenute u Kur'anu. Su spomenute u Kur'anu Avimušan. Shan. E, gdje Allah subhanahu wa ta'ala govori o Jusufovoj e, braći, kaže Tallahi laqad atharaka Allahu alejna. Tako nam Allaha, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, te je uzdigao iznad nas. Uzdigao te je iznad nas. E, zatim, također, spomenute su i ove druge dvije vrste e, zakletvi sa slovom e, ba, a to je te Rekoše, rekoše Eh, oni su se Allahom zakleli između sebe billahi i također eh, wallahi rabbina ma kunna mušrikin spomenuta je i ova vrsta zakletve kada će mnogobošci reći, na sudnjem danu wallahi rabbina tako nam Allaha našeg gospodara mi nismo Allahu širk činili kao da Allah subhanahu wa ta'ala ne zna ovaj, šta su oni radili nego nego da oni se Allahu subhanahu wa ta'ala kunu, ali to su dakle zakletve koje neće imati nikakvo utjecaje kod Allaha šanuhu, kao što se <clears throat> kao što i zakletve munafika inače e, zakletve e, najviše ko koristi jesu munafici jesu munafici jer njima zakletve služe za zaštitu i ovaj e, zastor i štit da se ne raskrinkaju i da e, ne budu obrukani i ovaj obejanjeni da su lažovi. Jer uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala na nekoliko mjesta u Kur'anu kaže ittahadu ejmanahum džunnatan fasaddu fasaddu an Oni su uzeli svoje zakletve džunne, kao zaštitu i štit i na taj način odvraćaju od Allahovog Žešanovog puta kada ih pozoveš, oni kažu tako nam Allaha, Allahi, billahi, i tako nam Kur'an i tako dalje. Njihove zakletve nemaju nikakvu, nikakvu. Dakle, težinu žele na taj način da obmane vjernike, da slažu vjernike i da slažu Allaha subhanahu ta'ala, pa će se čak i na sudnjem danu kleti, jer će munafici, munafici su obmanjeni, Time što ih je Allah Žešanu ostavio i dozvolio im da budu sa vjernicima u safovima, u namazu, u džamijama, na hađu, u džihadu i tako dalje, time što su se računali dio vjerničkog tabora i na sudnjem danu će oni tako pomisliti, ha, mi smo uspjeli u ovoj prevari. Nevjernici će otići prema džehennemskoj vatri, a munafici će ostati zajedno sa mu'minima, sa vjernicima. I taman kada pomisle da su uspjeli u prevari, da prevara i vjernike i Allaha Đešanuhu, Allah subhanahu wa ta'ala će se otkriti vjernicima, će svoju e, potkoljenicu, pa kada vjernici budu vidjeli veličinu Allahovog subhanahu wa ta'ala bića, Allahove veličinu Allahove ovaj, e, moći, svojstava i savršenosti, oni će svi Allahu seždu učiniti. E ovdje se munafici razotkrivaju. Njima se kičma ukočuje. Ovdje im se kičma koči. Nema sežde Allahu Žešanhu. Tu će moći seždu Allahu Žešanhu da učine samo oni koji su je iskreno činili radi Allaha subhanahu wa ta'ala na ovom, svijetu i naravno tu bivaju razotkriveni nad, pred cijelim čovječanstvom. A imali veće, a imali veće bruke od toga. A imali veće bruke od toga, zaista nema. Zatim, ima puno hadisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam u kojima neki ashabi pitaju, a on im odgovara. Pitaju o islamu, a on im odgovara. I različito je odgovarao Rasulullah alaihi salatu Njegdje Negdje je spomenuo da je islam obavljanje namaza, davanje zekata, zatim post mjeseca Ramazana i izdvajanje petine od ratnog plijena. Kao što je slučaj u hadisu od Ibni Abasa, kada mu je došla delegacija Abdul Kajsa. Zatim negdje je Resulullah alaihi salatu wasalam spomenuo namaz, zekat, samo namaz i zekat. A negdje je Resulullah alaihi salatu wasalam spomenuo i namaz, i zekat, i post, i hađ, i šehadet. Kako ovo islamski učenjaci objašnjavaju? Postoje dva objašnjenja. Prvo objašnjenje jeste da je Resulullah alaihi salatu wasalam davao ove odgovore shodno tome šta je bilo objavljeno od ovih propisa. Pa u većini slučajeva Resulullah ne spominje hađ, jer je hađ objavljen 9. ili 10. godine po, po pred samu smrt Resulullaha Muhammeda alaihi salatu A neki islamski učenjaci kažu, mada jedno i drugo mišljenje su e, ispravna ili je ispravno, jer nema kontradiktornosti, da je Resulullah a.s. odgovarao shodno stanju čovjeka koji pita. Shodno stanju čovjeka koji pita. Uglavnom je spominjao zekat i namaz u svim situacijama. U svim situacijama. E, a ako primjera radi e, ne bi spomenuo zekat, onda bi to značilo da onaj koji pita nije obavezan. Rasulullah bi znao da on nije obavezan, on mi uopšte ne bi to ni spomenuo. Ili nije obavezan, nije obavezan hađ njemu ili tome, ili tome ovaj slično. E, što se tiče namaza i zekata, oni su uglavnom spomenuti u svim rivajetima. U svim rivajetima. Jer je, jer su, jer je obavljanje namaza i zekata jedan od najvećih dokaza pripadnosti islamu. Pripadnosti islamu. I iskrenosti imana, odnosno, odnosno vjere. Jer uzvišeni Allah Žešanu također spominje namaz i zekat. U Kur'anu pa kaže فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ Za mnogobožce. Kaže, ako se pokaju od širka mnogoboštva i nevjerstva i počnu da klanjaju namaz i daju zekat, onda su oni vaša braća. Tad su vaša braća, jer su se dokazali kao muslimani i kao vjernici. Također, u drugom ajetu, također u suri Teube uzvišeni Allah kaže Te in tabu, o aqamu salate, wa ateu zekate, fa hallu sebilehum. Kaže, ako se pokaju i počnu da klanjaju i oba i daju zekat, onda se nemojte više boriti protiv njih. Što znači da oni, e, oni ljudi ili one skupine koje se odluče da odustanu od namaza i zekata, organizirano i da bojkotiraju obavljanje namaza i zekata u e, zemlji ili u mjestu koje je organizirano po poredku i šerijetu gospodara svih svjetova, vođa te muslimanske zajednice je obavezan i borbu čak protiv njih da povede dok se ne vrate obavljanju ova dva velika znamenja Islama. I zato primjera radi Jebu Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu ispravno postupio. Kada mu je Omer rekao, on je odlučan bio da će se boriti protiv onih koji, koji, koji odustanu od davanja zekijata. A onda mu je Omer rekao, o, Allah, o eh, muminin o vođo pravovjernih, zar nije rekao Resulullah alaihi salatu wasalam, naređeno mi je da se borim protiv ljudi dok ne kažu la ilaha illallah. A kad kažu la ilaha illallah, oni su se zaštitili i ja više nemam pravo da se borim protiv njih. To je Resulullah rekao. A Ebu Bekr kaže, tako mi je Allaha, zaista je ovaj, pravo i metka zekat. Pravo i metka je zekat. I kaže, ja ću se boriti protiv onoga ko pravi razliku između zekata i namaza. A u drugim hadisima, koje Ebu Bekr nije znao, nije ih čuo, stoji da je Resulullah rekao naređeno mi je da se borim protiv ljudi sve dok ne budu rekli la ila illa i dok ne budu obavljali namaz i davali zekat. Što znači da je Ebu Bekr radijallahu ta'ala bio u pravu. Bio je, dakle, ovaj u pravu. Dok ovi drugi bati, kao što je post mjeseca Ramazana, kao što je post mjeseca Ramazana, dakle, to je nešto što je unutrašnje. Nutarnji ibadet. To samo Allah subhanahu ta'ala može da kontrolira. Isto kao što je abdest, isto kao što je kupanje od džanabeta ili od džunupluka, to čovjek regulira između sebe i svoga gospodara. Ali ovi ibadeti Onaj ko se deklarir, deklariše i ko želi da bude musliman, on mora da je jasno ispolji i ovo su vanjski, dakle, ovaj e, vanjski, ibadeti. Zatim, e, kada, ako neko ostavi šehadet, ako neko ostavi uh, uslov, kada u pitanju šehadet svjedočenje, jeste da naravno čovjek bude ubijeđen svojim, svojim ovaj srcem, i da posvjedoči to šehade. I da posvjedoči šahade, odnosno istinu, odnosno pripadanje, pripadanje islamu. Neko će reći da li je dozvoljeno samo da vjeruje srcem, da vjeruje srcem bez da svjedoči, da je čvrsto ubijeđen srcem, ali bez da posvjedoči, bez da posvjedoči. To su rekli e, zabludjeli e, ovaj, ljudi koji su predvodili različite frakcije kao što je Džahm ibn i mnogi drugi koji su uzeli ovaj stav od njega, koji su, a, on je, a on zastupao da je dovoljna spoznaja srcem. Dovoljna je spoznaja. Samo da spoznaš srcem, pa makar ne rekao, pa makar ništa ne posvjedočio i ne potvrdio, on kaže dovoljna je spoznaja. A drugi su rekli ne samo tasdik, dovoljno je vjerovanje. Vjerovanje, dakle, na ovaj srce. Međutim, to nije ispravno, braćo. To nije ispravno mora da se izjasni, da se posvjedoči. E, jer e, ovi sa ovakvim mišljenjem, naravno, oni ruše cijelu vjeru. Jer Iblis la'anetullahi alejhi, Iblis la'netullahi alejhi, on vjeruje i on je spoznao on poznaje Allaha subhanahu wa ta'ala bolje mnogo, možda bolje nego mnogi ljudi na, ovoj, na ovoj zemlji. Jer on se kune Allahom subhanahu wa ta'ala. On se kune Allahom subhanahu wa ta'ala. I nije nevjerstvo samo ne znati, nego je nevjerstvo i odbiti. Ima, vid nevjerstva koji se izražava odbijanjem. I Iblis nije nevjernik zato što nije spoznao i znao da. Naprotiv, Eba, kaže uzvišenje Allah subhanahu Eba was tekbara. On je odbio i uzoholio se. I uzoholio se. To je razlog njegovog nevjerstva njegove i njegove, dakle, ovaj propasti. Kada su u pitanju zekat, hađ, namaz i post, e, onaj ko, naravno, e, negira obaveznost ovih ibadeta, ne može se smatrati, ne može se smatrati muslimanom. Ali većina muslimana ili većina ljudi ne negira obaveznost ovih znamenja i ovih temelja šarijata nego šta? Nego iz lijenosti i nemara ih ne obavljaju. <clears throat> Mada su i tu islamski učenjaci jako rigorozni i strogi i oni kažu da onaj, e, neki kažu da onaj ko, ko ovaj, iz lijenosti ne obavlja e, bilo koji od ova četiri ovaj, e, šarta islama, po, zekat, namaz, hađ, on izlazi izlazi dakle ovaj Neki su rekli pak da samo onaj ko ovaj ne obavlja namaz, da je taj e, ovaj izlazi iz vjere, a neki e, pak su isto rekli i za ona, onaj ko ne obavlja namaz i zeke, tako dalje. Međutim, ono što je bitno nama da znamo u ovom, e, momentu ovdje i, i u ovoj, oko ove tačke jeste koliko su bitni ovi temelji Islama. Jer da nisu bitni, ne bi bili temelji, ne bi i Rasulullah Muhammed alaihi salatu wasalam, dakle, ovaj, ovoliko, ovoliko isticao. Ono što je jako bitno jeste da se din sastoji iz tri stepena. Ovo je mnogo važno. Jer kada je Džibril alaihi salatu wasalam došao kod Rasulullah alaihi salatu wasalam i pitao ga o islamu, odnosno pitao ga o islamu, o imanu i ihsanu, Rasulullah mu je odgovorio i nakon što je otišao Rasulullah, šta je rekao? Došao je da vas poduči vašem dinu, a din je vjera. Šta naš narod kaže? Din i iman. Ja rabi da preselim na ahiret sa dinom i sa imanom. Ili samo sa dinom jer din obuhvata tri stepena. To su islam, iman i ihsan. Islamski učenjaci kažu da je islam vanjsko očitovanje vjere, spoljašnje očitovanje vjere. Kada čovjek izgovori šahadet, kada počne da prakticira i kada tek ulazi u islam. Ovo je prva stepenica i ona je neminovna i ona je jako potrebna. Ali ne znači da onaj čovjek koji izgovori šahadet i koji krene da prakticira i počne da klanja i zekija da daje sve, što je potrebno, što se traži od njega od ovih e, temelja ili šartova islama, jedan minimalni e, stepen imana se nalazi u njemu. Međutim, iman ili vjera nije ušla u njegovo srce u potpunosti. Tako odmah i tako brzo. Zato uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kaže za one, ovaj, e, za beduine šta kaže qalatil a'rabu amanna rekoše beduini mi vjerujemo mi smo u imanu šta im kaže uzvišeni Allah kul lam tu'minu walakin qulu aslamna ne još mi niste dovoljno u imanu nego recite mi smo u islamu, jer tek ste ušli. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ Još iman kako treba nije ušao u vaše srce. Dio imana jeste onoliko koliko je potrebno da postanete muslimani, ali u potpunosti ne još. Što znači da je iman veći stepen koji treba da se ovaj postiže da s trudom, naporom, što više badeta učenjem, spoznajom, dokazima i tako dalje. I onaj ko se trudi, Allah šanu će otvoriti. A to je ono kada osjeti, osjetiš slast imana, kada ti se mili, kada ti, je, kada ti raste vjera, kada ti se povećava iman, iman u tvome srcu i u tvome životu. Međutim, ni tu se ovaj zakonodavac ne zaustavlja, nego traži od vjernika da ide ka idealu, ka savršenosti, ka potpunosti, ka vrhu. A to je ihsan. Ihsan znači savršenstvo ili perfektnost. Da nešto perfektno izvršiš i obaviš i, i upotpuniš. A to je najveći stepen vjere, kao kaže Resulullah sallallahu alaihi da obožavaš Allaha djelešanuhu kao da ga vidiš. Zamisli sada sebe. Neka svako od nas zamisli sebe kako bi se ponašao u džamiji, na ulici, u kući, u školi, gdje god se nađe, a da ima mogućnost da gleda u Allaha subhanahu wa ta'ala. Ja rabbi. Ja rabbi, kakvo, bi naše ponašanje bilo? To je vrh vrhova. Dakle, najveći vrh sana, A malo niži stepen sana i ovaj najpotpunijeg dijela ili stepena vjere jeste da ako ne možeš tako da se ponašaš, onda se ponašaj imajući pri sebi svijest i znanje i na pameti da ako ti njega ne vidiš, on tebe vidi. Ako ti Allaha subhanahu wa ta'ala ne vidiš, on tebe vidi. On tebe ovaj vidi. I zato je ovo je, dakle, pole, ovo je pole koje nema kraja i zato uzvišeni Allah Žešano od nas traži da se uvijek da uvijek idemo naprijed. Naprijed. li شاء minkum أن يتقدم أو يتأخر jer samo su dva stanja kod svakog čovjeka. Ko od vas hoće da ide naprijed ili da se vraća nazad. Limen ša je a Od nas se traži uvijek da idemo naprijed. Naprijed. Da napreduješ u vjeri. A ovog primjera radi, ovaj, jedno te isto stanje, ali nema u stvari tog jedno te istog stanja, jer ti kada misliš, e, ja sam stao, ja obavljam pet dana namaza, znam ovo što znam, pročitao sam ovo što znam, naučio sam ovo što sam naučio i tako dalje, to je to. Ne, ti se vraćaš, ali ne osjećaš. Mnogo se vraćaš nazad, ali ne osjećaš. I zato od nas se traži da uvijek idemo naprijed, da uvijek napredujemo. Da uvijek napredujemo. Kao što kažu za imama Ahmeda rahimahullahu ta'ala, oni koji se družili sa njim, kaže svakog dana i za ostale imame iz ovog vakta ili učenjake, kaže svakog dana e, bismo primijetili kod njega da mu se povećava znanje, da, što, da, nove hadise uči, nove citate, nove informacije, ali uporedo sa znanjem i djelo. I djelo. Kaže imam Ahmed, rahimahullahu ta'ala, da nije imalo jednog hadisa kojeg je on znao napamet, a da nije postupio po njemu makar jedan put. Makar jedan put da on je znao na stotine na stotine hiljada hadisa, ne kaže milion. Sa tim svim verzijama i rodostojnim i slabim hadisima i tako dalje i tako dalje. E to je stanje koje se od nas traži. To je stanje koje se od nas dakle e, traži i e, čuo sam jednog e, učenjaka današnjice koji je po prvi put makar meni bilo da čujem takvu analizu stanja umeta Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. I on kaže, kaže, Problem umeta Muhammed a.s. jeste što su zadovoljili samo sa islamom. Samo sa ovom prvom stepenicom. Alhamdulillah, ja sam posvjedočio, ponekad klanjam, tako dalje, pokoji namaz, kad dođe mjesec Ramazan u toku godine, uhare, to je to. Ali ne, ne idu šta, ni, ne idu, ne trude se da popravljaju svoju vjeru ka imanu, ka ihsanu, da uvijek idu naprijed. I to kada vidiš, to je zaista tako. Muslimani danas, najgori musliman kada ga pitaš voliš li Allah i poslanika, on kaže volim. Ali kada vidiš njegovo ponašanje, to je katastrofa. On ima imana možda u sebi, ali i islama, tu najnižu deređu i najniži stepen ovaj, je on to ima, međutim to nije što se traži od nas. I zato je Allah subhanahu wa ta'ala kaže Hel za ihsani illa ihsan. Nagrada za perfektnost i za savršenstvo, i za trud u vjeri, napor, jeste ihsan, također perfektna nagrada od strane Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer je el jazao min Nagrada je od one vrste, od one vrste djela koju, koju činiš. Od one vrste djela koju, dakle, ovaj, činiš. U tom smislu molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam se smiluje, da nam popravi stanje, da nas učini od onih koji uvijek idu ka Allahu subhanahu wa ta'ala, a svi mi putujemo ka njemu, dželle ala, ali od onih koji putuju ka njegovom zadovoljstvu i naravno uvijek napreduju jer ovo eh, vrijeme ili, ili dani eh, koje prođe, eh, koji prođu, oni se više nikada ne mogu vratiti i ne može se u njima više ništa učiniti od dobrih djela. Allah Žešanohu da vas nagradi, da nas učini od onih koji slušaju govor, zatim slijede ono što je najljepše od njega. Zaista je on subhanahu wa ta'ala kadar, to da učini i on je plemenit i dobar prema svojim robovima. Hvala neke uzvišeni Allah i neke selava selam surullah Muhammeda sallallahu sallam. Salamu alaikum wa rahmatullahi